Oh. zarade o toga i onoga i tako dalje i tako dalje. A kada u pitanju ono što će biti kod Allaha Đerle Šanuhu zaštitom i onim što će se vredovati kod Allaha te bare Đerle ko se tu sabira i ko o tome vodi računa? Afu khayran wajud fartaji dauman ربنا الهادي الودود Kada je komunizam onaj naš narod pozivao, svi su mu se odazvali. Osim rijetkih pojedina. Kada je demokracija pozvala, svi su se odazvali. Čak i oni koji važe za predvodnike islama kod njih. A kada ih pozivaš Allahom zemljašanu hudinu, e onda oni jednici toliko su okresni i toliko nemaju snage i hrabrosti da se odazovu, a ne znaju da su dojuče bili robovi jednog sistema, danas su robovi drugog sistema. Pa kada će više postati robovi Allaha Đelešana?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 Neka Allahov selam i salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. A zatim cijenjena moja braćo, prenosi u stvari bilježi Ibn Huzeyme, rahmehullahu ta'ala, u svome sahihu, predaju od Selmana radijallahu anhu, a ovu predaju je šejh Albani, rahmehullahu ta'ala, ocjenio kao sahih predajom, فكان سلمان رضي الله تعالى عنه ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان kaže držao nam je hutbu ili govorio nam je Resul sallallahu alaihi wa sallam posljednjeg dana mjeseca Ša'bana. Pa je kaže rekao, ejuhan nas, o ljudi, kad azallekom šehrun azimun, šehrun mubarekun, dolazi vam veličanstveni mjesec. Dakle, govori poslanim sallallahu alaihi wa sallam, posljednjeg dana mjeseca Šabana, to jeste u oči Ramazana, pred sami nastup mjeseca Ramazana. Kaže, dolazi vam veličanstven mjesec, šehrun mubarekun, mjesec u kome je veliki bereket Allaha tebara kratala. Ta شهر فيه ليلة خيr min alfi šahrin. Mjesec u kome se nalazi jedna noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, to jeste u kojima te noći nema. Dža'ala Allahu sijamehu faridatun wa qiyamu lejlihi tatawa'an. Allah Đelešanuhu je učinio fardom, obavezom, post njegovih dana. Dakle, ovaj mjesec je fardom učinjen strogom obvezom da se provede u postu. A kijamu lej, to jeste noćni namaz, ili teravih namaz kojeg mi klanjamo, to vam je učinio dobrovodnim. Men se farve be fihi bi hisletin minar hajri, kjane kemen eda karidaten fima tivar. Pa onaj ko se približi Allahu Đelešanu mu se činjenjem nekog dobra. Dakle, ovdje se misli na nešto što nije farz, što nije obaveza. Pa učini to u ime Allaha Đelešanu i time se približi Allahu Tebare Kratara. Kaže, on će imati nagradu zato kao da je obavio farz, kao da je obavio farz izvan mjeseca Ramazana. Dakle, onaj ko obavi, jedan sunet ili jedno dobro djelo u mjesecu Ramazanu, imat će nagradu za njega kao da je obavio obligatnu dužnost, to jeste farz, ono što je obaveza, mimo mjeseca Ramazana. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه A onaj ko u Ramazanu obavi farz, ono što mu Allah naredio, ima nagradu za taj obaveni farz kao da je obavio 70 farzova izvan mjeseca Ramazana. Kao da je obavio 70 farzova izvan mjeseca Ramazana. Ovdje samo jedno pojašnjenje vraćao, da neko ne pomisli, eto ja ću klanjati svi pet dnevnih namaza u toku Ramazana, pa ću to pomnožiti sa 70, pa ću dobiti jedan broj I imat ću jedno vrijeme u kome mogu da ne klanjam jer već imam na naklanjanu. Ovo ne znači to. I ovako niko nije protumačio islamski učenjaka. Već je ovo samo govor o nagradi koju Allah Đelešenu mu daje za dobra djela koja čovjek čini u mjesecu Ramazanu. Dakle, nagrada se povećava, ali obaveza koja je obaveza, kao što su farzi ajn, farzi kifaje, sunni, tako dalje, to ostaje na snazi i to ne mijenja svoje odgovorno čovjeka prema tobi. Međutim, nagrada, nagrada za učinjeno dobro djelo u ovom mjesecu je toliko puta veća. Pa za djelo koje nije važi, koje nije obaveza, ako ga učiniš u ovom mjesecu, imat ćeš nagradu kao da si izvan ovog mjeseca uradio farz. Tolika će ti biti nagrada. A ako uradiš, izvršiš farz u ovom mjesecu, imat ćeš nagradu za taj jedan farz kao da si obavio 70 farzova izvan ovog ovog obarek mjeseca. Zatim kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem, "Wa huwa shahru sabr." I kaže ovo je mjesec sabura, strpljivosti. "Wa sabru se vaku hulil dženne, a nagrada za sabur jeste dženne. U šehrul muvata, muvatati. I kaže ovo je mjesec usko među, među vjernicima. šehrun jezdadu fihi rizkul الْمُؤْمِنِ I ovo je mjesec u kome se povećava obskrba jednog vjernika. Subhanallah. Ovo je mjesec u kome se povećava obskrba jednog vjernika. Men satara fihi sa imen kjane madu صائما li zembihi wa عتق rakabetihi minen nas. Kaže onaj ko spremi iftar postaču, onaj ko spremi iftar postaču, zato će imati oprost svojih grijeha. Nagrada zato mu je što će imati oprost za svoje grijehe i imat će iskupljenje od vatre džehennemske. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ I kaže, još nato će imati nagradu onog postača koje, koga je, kome je spremio iftar. Još nato će imati nagradu postača kome je spremio, spremio iftar. Min gajri en jantavisa min ađerihi šeun, kaže, a da se nimalo ne umanji od njegove nagrade, to jeste, da se nimalo onom postaču ne, ne umanji od njegove nagrade. قالوا فركش أصحابي ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم kaže rekoše ashabi Allahu poslaniće među nama nije svako mogućnosti da spremi iftar postaču fekale pa reče poslanik sallallahu alaihi wasallam يؤتي الله هذا الثواب من من فطر صائما min fatri sa'imen ala temerin au šerbetu ma'in au medakatu lebenin. Kaže, ovu će nagradu Allah Đelešanuhu dati svakome onome ko iftari postača sa makar jednom hurmom ili time što će ga napojiti vodom ili sa jednim gutljajem, sa jednim gutljajem mlijeka. A zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ Kaže, ovo je mjesec čiji je početak Allahova milost, njegova sredina je Allahov oprost, a njegov kraj je iskup od vatre džehennemske. A njegov kraj je iskup od vatre džehennemske. Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam وَتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَيِ خِصَارِهِ kaže zato u njemu umnožite ili često radite i izgovarajte četiri stvari, četiri koristi. Hasletini teradavune bihime rabbukum kaže dvije od ove četiri stvari koristi jesu kaže dvije e, s kojima je zadovoljan vaš gospodar jesu dvije s kojima je zadovoljan vaš gospodar wa hasletejni la zina bikum anhuma a druge dvije su one od koji, od koji ste svi vi ovisni to jeste vi ste i toliko potrebni da nikako ne možete bez njih. Subhanallah. Fa amal khasratan illatan tardawna bihima rabbukum pa se tiče ove dvije koristi s kojima je zadovoljan vaš gospodar fa shahadatu an la ilaha illa Allah to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha jalla šanu wa tastagfiruna i da tražite oprosta od njega za svoje grije. Dobro, vraću, povedite računa ove četiri stvari. Prve dvije stvari su ono što izaziva Allahu dželle šanuhu zadovoljstvo sa svojim robom. A to je onaj rob koji u ovom mubarek mjesecu što više izgovara riječi la ilaha illallah I što više i češće traži oprosta od Allaha Đelešanu za sve grije. وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا ذِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا A što se tiče druge dvije stvari od kojih ste vi ovisni, za kojima ste u stalnoj potrebi, فَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ To je, kaže, prva, da tražite od Allaha Đelešanuhu, da molite od Allaha Đelešanuhu džennet. وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ I da se utječete Allahu Đelešanuhu od vatre džehennemske. I doista vraćo, vjernik je slavnoj potrebi za ovim. Ne možeš dobiti dženet osim ako budeš iskren prema Allahu Đelešanu i stalno budeš molio. pa da, da ga dobiješ kao poklon, a ne kao zaradu. Da ga dobiješ iz milosti Allaha Đerlešanhu, a ne zato što si to ti nešto zaradio i što si ti neki preveliki trud uložio. I ne možeš biti spašen vatre džehennemske osim da moliš Allaha Đerlešanhu pa da ti usliša dovu i da ti primi dobra djela zbog tvoje iskrenosti prema njemu te barakatara pa da te sačuva vatre džehennemske. jer se čovjek drugačije ne može sačuvati i odbraniti od vatre žehennemske. Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam وَمَنْ أَشْبَعْ فِيهِ صَائِمًا سِقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِ شَرْبَةً لَا لَا يَضْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ Pa onaj ko bude na koji je postača, dakle u njegovom istaru, Allah Đelešanuhu će takoga napojiti sa moga hauda, sa moga izvora, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem dan, piće, nakon čega neće nikada više oženjati sve dok ne uđe u džennet. Sve dok ne uđe u džennet iz ove hutbe Rasula, Rasula s.a.v. cijenjena moja braćo, vidimo kolika je važnost mjeseca u kome smo sa Allahom Čelešanom dobrotom našli. Mjeseca u kome smo danas. Mjeseca koji je pred nama i mjeseca ispred čega stoji pitanje šta ćemo mi učiniti sa njim i šta će on učiniti od nas. Da li ćemo mu mi dati njegovo pravo, njegov hak koji ima kod nas? I da li ćemo mu se prepustiti da nas on odgaja i da nas on popravi? Da li će to biti mjesec koji, će, koji je došao sa bijelim danima da pobriše crnilo naših grijeha? Ili ćemo možda i kod ove blagodati Allaha Đelešanuhu kao što većina svijeta čini i sa drugim blagodatima gospodara svih svjetova? opet vrata zatvarati maksimalno da ne bi Allah ođele šanom blagodat došla i da ne bi čovjek u potpunosti se prihvatio vjere u Allaha te baraka sada. A mi danas vidimo da je većinsko stanje takvo da ljudi ne žele u potpunosti Allaha u blagodat. Ne žele ljudi da u potpunosti uđu Allahov din. Iako im je Allah žele šanuhu rekao Ja i uhalazina amanu dhulu fi silmi kafe. O vjernici, svi uđite u Allahu u vjeru u potpunosti. Uvarate se bi uhutuvati šeitan. I nemojte slijediti stope šeitanove. mojte slijediti stope šeitanove. To jeste time što ćete odbijati da uđete u potpunosti u Allahu u vjeru. I danas je najviše među muslimanima oni koji bi da žive kao evropljani, kao kršćani, židovi i drugi, ali da su muslimani i da uzimaju, imaju nešto od islama, žele da ponašaju druge, a ne ashabe poslanica sallallahu alaihi wa sallam, nalaze zadovoljstvo i ponos u tome da se liče na ovog ili, ili onog nevjernika, a ne nalaze ponos nažalost mnogi nalaze poniženje da liče na ashaba Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A ja vas pitam, sinjena moja braćo, kome je to Allah i Bebe Šanuhu obećao džene? Koga je obradovao dženetom? Jer je ashabi poslanica sallallahu alaihi wa sallam. Ili je obradovao dženetom one kojima danas većina muslimana liči? Da li je put kojim su išli ashabi, put koji vodi dženetu? ili je to put kojim idu židovi, i kršćani i drugi? I zar nas nije Rasul sallallahu alaihi wa sallam upozorio na opasnost tog slijedjenja i oponašanja nevjernika? I upravo posebno je spomenuo židove i kršćani. Zato cijeljena moje braćo, jedan umin koji se iskreno boja Allaha te barete wa ta'ala, dobro vodi računa o svim blagodatima Allaha Đelešanu. I dobro vodi računa da li se odazvao svome gospodaru te barete o teada u onome čemu ga je pozvao i da li se odazvao Resulu sallallahu alaihi wa sallam i da li je na njegovoj stazi i da li slijedi uputu Resula sallallahu alaihi wa sallam i da li je zbog toga zadovoljan i da li je zbog toga ponosan kao što su bili ponosni ashabi radijallahu ta'ala anhum, koji kada su išli nekim kraljevima i carevima tadašnjim, noseći pismo Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji je pozivao islam, oni bi im govorili, zar se kaže sa takvim i ispijepanim odijelima, sa takvom ispijepanom i poderanom odjećom, zar se takvi vi došli i zar mislite da takvim možete svijeta. Allahu akbar. Ali to nije zasmetalo njima. I Allah Đelešanu mu je dao kao plod njihovog truda, iskrenosti i rada, i zalaganja, i iskrenog opredeljenja za ovaj din. Dao im je nagradu i na Dunjaluku i na Ahiretu. Dao im je pobjedu na Dunjaluku, šehadet na Dunjaluku mnogima i obećao im je najbolje i najveće nagrade na ahiretu, na budućem svijetu. Zato, cijenjena moja braćo, neka svaki mu'min u ovom mjesecu poveća dobra djela, neka se trudi da što više dobro učini. O farzovima ne treba ni govoriti, da čovjeku govoriš, gledaj, brate, da klanjaš svih dnevni namaza, jer ja se nadam da smo mi dotad shvatili dovoljno kolika je to obaveza i da o tome više nema govora. Hoću li klanjati svih pet namaza ili ću možda neki propustiti jer mi je danas velika navalica na i da gledamo u taj sadržaj koji svakog dana pišemo našim rukama i nogama i očima i ušima, našim jezicima, da vidimo šta smo sve tu napisali i da počnemo sabirati, pa da vidimo kakav nam je rezultat. Jer kada je u pitanju Dunjavu, tako mi je Allaha uzvišeno, svaki od nas zna koliko ima u džepu. Svaki od nas zna koliko ima na kontu. Svaki od nas proračunava se koliko će danas mu leći zarade od ovoga ili onoga i tako dalje i tako dalje. A kada u pitanju ono što će biti kod Allaha Đerlešanuhu zaštitom i onim što će se vrednovati kod Allaha te bare te ostala, ko se tu sabira i ko o tome vodi računa? Zar smo mi to braćo, kada je u pitanju dunjalu, ti jako pametni razumni. dobri smo i matematičari, sve nam leži, sve se, sve se razumijemo. Naučili smo jezik koji nam treba za to. Naučili smo i nauku koja nam treba za to. Sve mu se prilagodimo. Ali kad u pitanju ahiret, kao subhanala da ne الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam kala Allah rekao je Allah jalla šanu hadisi kuciju kullu amalin ibni Adama lehu svako djelo koje učini sin Ademov to jeste čovjek pripada njemu illa sijam osim posta فإنه لي وأنا أجزي به أوني موي إيا زنيغا فوسبنا نتجر وصيام جنة فوس يشتيت وصيام جنة فوس يشتيت وإذا كان يوم صوم أحد أحدكم فلا يرفث ولا يقخب فهكذا نكو أدوات فوسي كذا يو nemoj da govori ružne i nemoralne riječi i nemoj da viče da psuje fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakun pa ako neko bude htio da ga napadne da, ga, da se svađa sa njim da ga psuje i tako dalje ili bude htio da se tuče sa njim pa neka kaže in nimru un sa'im neka kaže ja sam u istinu čovjek postač. والذي نفس محمد بيده تكم أنغا وشيو يروس محمد ودوشا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك زده iz usta postača je bolji i draži kod Allaha Đelešanuhu od miska mirisa للصائم فرحتان يفرحهما postača čekaju dvije radosti kojima se on raduje. I za aftara fariha radostan je kada se iftari, dakle u vrijeme iftara raduje se svome iftaru, raduje se što je doživio da posti u ime Allaha Đelešanuhu, raduje se što je taj dan isposti u ime Allaha Tebareke od tada. Wa iza lepi je rabbehu Feriha bi saumihi i kada sretne svoga gospodara, radovaće se svome postu kojeg je postio. Radovaće se svome postu koga je postio u ime Allaha, te barake wa ta'ala. Kod imama Ennesai je zabilježen je hadis u kome kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Asijamu džunnetun ke džunneti ahadikum min el-qitali post je u istinu štit kao što je vaš štit, to je onaj pantir u vašoj borbi. Pa imate štit i onda ste sigurni da u tom dijelu teško da može vas neko povrijediti. Isto tako je post štit za jednog mukmina. Od svega onoga što ga svakodnevno, svakodnevno napada od strane od strane onih koji ga hoće skrenuti sa pravog puta. U drugom rivajetu kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Asiya asamu jannatu min an-nar ka jannati ahadikum min al-qitar." Post je zaštita od vas sred džehennemske, kao što vi imate štit ili kao što se vi štitite od u borbi, to jeste od neprijatelja. Resul sallallahu alaihi wa sallam je činio dobu kako bilježi imam muslim riječima Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismat amri. Allahu moj, popravi moju vjeru koja je moja koja je moj štit, moja zaštita. I nema sumnje, sinjena moja braćo, da je vjera jednog čovjeka njegova zaštita. I što jača vjera i bolja vjera kod jednog insana, ona ga sve bolje čuva od onoga što mu škodi. A Allah Đerlešanu, onaj koji je sve stvorio, onaj koji je objavio ovu vjeru, pa on najbolje zna od čega jedan njegov rod treba da se čuva. Zato je ovom vjerom propisao i naredio ono što treba da izvršava jedan, jedan čovjek i na drugoj strani zabranio ono što mu škodi, jer on najbolje zna što je, na, je najbolje za njega. Zato nema sumnje da je vjera jednog čovjeka njegov štit. I taj štit što je iman jači i što je vjera bolja, on je sve boli i jači i bolje čuva insana od svega onoga, od svega onoga što ga svakodnevno napada. Stoga, sinjena moja braćo, Ne preostaje mu'minu ništa drugo osim da se sprema, kako da se sprema za ostatak života koji je pred njim na Dunjaluku, a u kome ne zna šta ga čeka. Jer mi vidimo svakodnevno koliko je sve više vraćane iskušenja. Kako na drugim prostorima, tako i na našim prostorima. Imali ste prilike juče da vidite snimke, koje objavljuju razni mediji, kako su u Bosni opet policajci izašli na scenu i dobili nalog da hapse neku braću, koja su, neki su povratnici, jedan brat je povratnik iz Švedske, ne znam, jedan drugi je Limar i tako dalje. Međutim, spominjući mahanu tog brata koji se vratio iz Švedske sa ženom Švedjankom koja je prihvatila islam, ispitujući njegov, njegovu mahanu i njegov minus zbog čega je uhapšen, jeste da je on jedan od onih koji najviše rade na tome da prevodi ljude u vehabizam. Danas je, braćo, dozvoljeno ljudima da pozivaju u svaku zabudu. I nisam čuo ni jedne zabude kojoj se neko okrenuo i počeo njoj da poziva, a da se neko javi da kaže nemojte tamo da idete, zabranjujemo to i tako dalje. Osim kada se nekim hoće srušiti njihov, njihov sistem ili neka, neki njihovi ciljevi naškoditi im i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada čovjek poziva Allahu Đelešanohu, kada čovjek poziva ljude da napuste tradicionalizam, da napuste gafle svoj, svoj nemar, onaj ko se bude imanski pripremio, naći će korist toga upravo onda kada mu bude najteže. I naći će da ga Allah žele šanu mu štiti, da mu olakšava sada kada će drugi možda glavom biti u zim. Jer nema šta da ga štiti. Nema zarade, braći. Nema time da se otkupčuje. kada je komunizam onaj naš narod pozivao, svi su mu se odazvali, osim rijetkih pojedinaca. Kada je demokracija pozvala, svi su se odazvali. Čak i oni koji važne za predvodnike islama kod njih. I svi ću amin na sve ono što im dolazi od te strane. A kada ih pozivaš Allahom, Đelešanu, Hudinu, E onda oni jednici toliko su oprezni i toliko nemaju snage i hrabrosti da se odazovu, a ne znaju da su dojuče bili robovi jednog sistema, danas su robovi drugog sistema, pa kada će više postati robovi Allaha Đelešana? Kada će više ljudi shvatiti da se jednom odluče da postanu robovi Allaha Đelešana? A onaj ko robuje Allaha Đelešana? ne robuje više nikome. Niti sistemu demokratije, niti sistemu komunizma, niti bilo kojem drugom koji se pojavi i koji želi da se porobi. Zato je slobodnjak samo onaj koji se preda Allahu Đelešanu. Takav čovjek je slobodan čovjek. Takav čovjek ima pravu slobodu. Svi su drugi robovi robovi koji za svoje robstvo neće dobiti nikakve nagrade osim kazne džehennemske. Zato neka se vjernici dobro saberu i neka povedu računa čiji su robovi i neka pogledaju u svoj put i svoju stazu i neka, neka pogledaju u ono što Allah i Đelešan od njih traži zahtjeva pa neka se odazovu da bi kod njega se dvara kvatara našli našli ono što će im biti okoristi i što će im biti spasno. Allaha je lešan u molitvi na nas učinje od onih koji se druže sa Koranom i su nekom poslani Ali i Salatu Osaran. Allaha je lešan u molitvi da nas vrati svi u Koranom i su nekom poslani Ali Molim da se bare ko tada da nam Islam uvidi vašim grudima, da ga uljepša u našim srcima, da iman oslavi u našim srcima i da budemo sretni الله جل شانه مريم دمتني وللكافرة إلى وانا يقول والسنة صلى الله عليه وسلم الله جل شانه مريم لمتن سهل أنا الله جل شانه إزديد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم Allah te bare pa kala moli ka tomu prijestanu kumani širom svijetu. Da pomogne one koji su potakljeni, one koji su pali pod zatvora tavagita, one koji se zatvora i oni muče samo zato što vjeruju Allaha će zršanu i Bog muslim. Allah te bare pa kala moli da pomogne džihad i mužahide širom svijeta. Da poveća broj mužahida, da im poda snagu, snage na snagu koju je dao. Allah te bare pa kala moli da im sahto izbijeni da ih učvrsti na njegovom putu, da ih podrže i pomogne svojim vojskama. Allah se barak je tada voli, da nas učini od oni koji će pomagati Allah od din i njegove nosilce i borbu za njih za njega. Allah te barak je tada voli, da nas iskoristi u pomoć koju je vjeri prije, nego li na nas učinu. Allah je vršan, molim, da nam osrsti naše grijehe, da nam pokrije naše nedostatke i sramotetke. نريد تبارك وتعالى أن نسوق بنصرته خير إذا نستشعر وفقه الشر نريد الله جل شانه da posljednje riječi na dunjavučkom životu učini riječi šehadeta La ilaha Allah, Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah, الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما رب سوى